السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أما بعد شكر الله تبارك وتعالى أكون رحمة متومي صلى الله عليه وسلم كما tulivyosema kwamba Leo tutaanza kitabu kipya ambacho ni kitabu cha Sharhu Lumati al-I'tiqad al-Hadi ila Sabili Rashad للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى مشرشة العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مع مقدمة وشارح مقدمة وشارح بعد يا مشور الله نكون تكره ونكون صلى ما نسيما ما بعد فهذا تعليق مختصر على كتاب لومة الانتقاد فما هي تعليق يا فبيش وكتاب شا لومة الانتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنة 541 بقرية نابلس المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 بدمشق رحمه الله تعالى kwamba huu ni ufupisho ni taaliki ya ufupisho wa kitabu cha Lumatul Itikadi ambacho amekiandika au amekitunga Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudama Al-Maqdisi alizaliwa mwezi wa Shaaban mwaka wa 541 Hijiria katika kijiji cha Nablus almutawaffa yauma al-eid yauma eid fitri sana 620 Dimashq Syria rahimahullah ta'ala shakasema hadha alkitabu jamaa fihi muallifuhu zubdat al-aqida katika kitabu hichi mtunzi wake amekusanya sehemu ya aqida wa min thamma قررت ma'ahid al العلمية دراسته baada ya hali hiyo kitabu hicho kuwepo uongozi wa juu wa maahid za kielimu maahid jamu ma'ahid yani vyuo vya kielimu vikawa vimeamua kitabu hichi kisomeshwe fi matani alqismi thanawi mwanzoni mwa qismu ya mahadi thanawi fi maahidi katika hivyo vyuo katika hizo mahad fi sanati alula mwaka wa kwanza minhu liyakuna rakizatun yutamadu alayha fi hadhihi almarhala iwe iwe ni ngome ambayo ina inaegemewa au inategemewa katika marhala hii katika upande wa wa itikadi katika upande wa aqida na kwa maana hiyo kitabu hichi kitakuwa kinazama sana na kinaelemea sana katika upande wa wa aqida na hasa upande wa alasma wa sifat upande wa majina ya Allah kadhalika na sifa za Allah tabarak wa taala asema Sheikh wa nadharan li ahamiyati alkitabi mawdu'an wa manhaja na baada ya kuangalia umuhimu wa kitabu kwa maudhui zake na manhaji yake na uslubu wa, wa kitabu chenyewe wa adami wujudi sharhi lahu na kuto kupatikana sharhe yenye kusherehesha kitabu hichi fakad haqqattu alazma musta'inan billah sinikaa nimefunga azima nimefunga azma yani nimekusudia kusudia ya nguvu nikiwa namtaka msaada Allah tabarak wa taala mustalhiman minhu sawaba nikiwa na nategemea kutoka kwake kupatia yani ilham atlubu ilham kwamba Allah anipe ufahamu anipe ilhamu ya kupatia mustalhima minhu sawaba fil qasdi katika makusudio wal amal na katika matendo ala an adha alayhi kalimati yasira kwamba niweze katika ushereheshaji wa kitabu niweke maneno mepesi mepesi takshifu hawamidahu maneno mepesi ambayo yanaweza kukashifu au kuweka wazi sawa eh? kuweka wazi hawamidahu sawa ghamidh ni mufrad ghawamis ni, ni, ni, ni, ni, jamu kwamba yale ambayo yaliyokuwa yamejificha ndani ya kitabu hichi wa tubayyinu mawaridahu na kubainisha vyanzo sawa vyanzo vya maneno yaliyokuja katika kitabu hichi watuburizu fawaidahu na kuweka wazi faida zitakazopatikana katika kitabu hichi kwa shekha akawa ameanza kusema maneno haya kisha akamaliza akisema wallahu arju alla yakiluni ila ila nafsi tarfata ain kwamba wallahu arju alla yakiluni ila nafsi tarfata ain kwamba na, na Allah tabaraka wa taala ninataraji kwamba asiniachie jambo hili la kusherehesha jambo hili la kazi ya kufafanua kitabu hichi asiniegemezee mimi walau kidogo walau hali hata ndogo ya kupepesa jicho kwamba katika ufafanuzi na ushereheshaji lazima umtake Allah msaada ili uweze kufahamu kile ambacho kinachokusudiwa pale na Allah asiniachie katika kujua kama eti kuna jambo ambalo ninaweza nikalijua bila msaada wa Allah tarafata ain wala kupepesa jicho wa ay yamuddani biruhin min indihi wa tawfiqi na Allah tabaraka taala aniongoze mimi eh anirepezee mimi roho kwa roho kutoka kwake na taufiki kutoka kwake wa an yaj'ala amali mubarakan nafi'an na Allah tabaraka wa taala ajalie matendo yangu yawe ni yenye baraka kadhalika yawe ni yenye manufaa innahu jawadun karim hakika yeye Allah tabaraka wa taala ni mtukufu na ni mkarimu محمد بن صالح العثيمين تحريرا في العاشر شهر محرم سنة 1392 na haya ameandika mkadima huu Sheikh Muhammad ameandika katika tarehe kumi mwezi wa kwanza mwaka 1392 قال المصنف رحمه الله تعالى قواعد عامة في الأسماء والصفات kanuni ambazo ni muhimu katika majina na sifa asema wa kabla dukhuli fi samimi alkitab kabla ya kuingia katikati ya kitabu yani ndani ya kitabu uhibbu an uqaddima qawaida hamma nimependa nitangulize kanuni muhimu fima yataalaku biasmaillahi wa sifatihi katika yale ambayo yanahusiana sana na majina ya Allah na sifa zake sababu kinachoongelewa humu sana kitakuwa ni hicho sawa eh kinachoongelewa sana humu kitakuwa ni hicho sasa kabla ya hapo lazima kuwepo na ufunguo na pia tumekipendekeza kitabu hichi kwa sababu hiyo sasa tume, tumeona tuingie katika upande wa, wa maudhuu za aqida kwa tumeona tuanze na kitabu hichi kwa sababu kitabu hichi katika upande wa asma na sifati kuna kanuni ambazo kanuni hizi tutaziwekea utaratibu wa, wa kuzihifadhi kwamba tutakuwa tukija hapa darasani tunapeana muda takriban zile siku zetu takriban tano mtu anakuwa na hifadhi kama zitakuwa ni kanuni tatu nne tano hifadhi kesho kile tunauliza kile tunauliza sababu kisha hifadhi hizo kanuni katika mlango wa asma wa sifati unakuwa wewe tena hauna shida kila utakapokuwa umepata aya au hadithi inahusiana na sifa za Allah au majina ya Allah kunakuwa na kanuni yake ambayo ni ufunguo kila kila elimu ina kanuni kila elimu na ina kanuni kwa shaka kaona aanze na kanuni kwanza aanze na kanuni muhimu ambazo kanuni hizo zikifahamika zikifahamika somo hili liko mbele lita takuwa ni zenye zenye kufahamika umeelewana eh? na naam anasema alqaidatul ula kanuni ya kwanza fil wajibi nahwa nususi kitabi wa sunnati fi asma'illahi wa sifatihi katika uwajibu sawa ambao wajibu huo unakuepo una wajibu huo unaelekea kwenye dalili za kitabu na sunna ndani ya majina ya Allah na sifa za Allah yani katika kitabu na sunna huwa kuna aya au hadithi sawa zinazoelezea majina ya Allah na sifa zake si ndio kamu nasi Allah tabaraka taala anasema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ukija katika aya bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa sha wa kana Allahu ghafura rahima wazi hizi zipo katika nani hii zipo katika Qur'ani aya nyingi zinazoelezea sifa za nani za Allah tabaraka wa taala hapa imekuja katika hadithi yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hii ni sifa ya Allah kwamba ish an-nuzul kadhalika kwamba sifa za Allah ni sifa za nini za kuteremka wazi sasa wajibu upande wa kitabu na sunna katika sifa za Allah na, na majina yake ni nini madha yajibu alaika fi nususi kitabi wa sunna bi asma'illahi wa sifatihi nini ambacho ni wajibu kwako wewe unapokuja zinapokujia dalili za kitabu na sunna zinazoelezea sifa za Allah na na majina ya Allah tabaraka wa taala umeelewa eh? wajibu wako wewe ni nini ja, ja, jawabu ni kwamba alwajibu fi nususi kitabi wa sunnati wajibu wako wewe muislam pale zinapokuja dalili za kitabu na sunna zinazohusiana na kita, na nini na asmaullahi wa sifatihi ibqa'u dilalatuha ala dhahiriha min ghairi tahyil ni kuacha ile dalili yake baada aya hii inastadiliwa ina, inatolea dalili kitu gani inatolea dalili ya mkono kwa tunaacha dalili ibaki kwenye mkono vile vile ibqa'u dilalatuha ni kuacha ile dalili yake ala dhahiriha katika udhahiri wake katika uwazi wake min ghairi taghyir bila kubadilisha لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي فكو الله أمترمش القرآن كوليمي وكيارابو يعني كاللغة يكيارابو مبين وليكوا واز واضح والنبي يتكلم باللسان العربي نمتم محمد أن أنجيا كاللغة يكيارابو فوجب إبقاء دلالة كلام الله واضح fawajaba ibqa'u dilalati kalami Allah ikawa ni wajibu kubadilisha kuibakiza au kubakisha ile dalili ya maneno ya Allah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam na kubakiza dalili ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam alama hiya alaihi min dhalika alama hiya alaihi fi dhalika lisan vile vile ilivyo katika ule ulimi au katika ile lugha walianna taghayyiraha na kwa sababu kubadilisha dalili hizo za kitabu na sunna andhahiriha kuzitoa katika ule uwazi wake kama kuita mkono ni nguvu eh ndio eh kuita uso ni rehma wazi anasema qawlu ala allahi bila ilmi ni kusema kwa Allah bila ya elimu yani unamsemea Allah bila ya kujua Allah kishasema yeye ana mkono bali yadahu mabsutatan mikono yake imekunjuka huyu nasema ah, hapa ni nini ni nguvu kwa nguvu za Allah ni mbili simekuja musanna al-alif lil musanna wa nun iwad an tanwin fi ism mufrad sasa Allah na nguvu mbili hawa tafsiri ah unajua hapo hapo nini hapo tunasema qul ta'ala Allahi bighairi ilmin umesema kuhusiana na Allah bila ya nini bila ya elimu kwa uziache vile vile ndio msingi ndio kanuni Wa walianna taghyiraha an dhahiriha qawlu ala Allah bila ilmin wa huwa haramun ndio hichi ni haram ni kauli ta'ala qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batara wal ithma wal baghy bighairi alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an ala Allahi ma la ta'lamun katika sura al-Araf 23 sema ya Muhammad hakika Mola wangu ameniharamishia mambo machafu yale yenye kuonekana na yaliyojificha na madhambi kadhalika ameharamisha na uovu ameharamisha mtu kufanya uovu bila ya haki wanatushiriku billahi ma lam yunazil bihi sultan na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika mambo ambayo hakuteremsha dalili wa an ala Allahi ma la ta'lamun ta kadhalika Allah ameharamisha nyinyi kusema kuhusiana na yeye Allah yale ambayo msiyoyajua Allah ameharamisha hilo wazi eh naam shapa katoa mifano miwili mitatu shekhe sa mithalu dhalika kauluhu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha Allah anasema mikono yake ni miwili imekunjuka na anatoa atakavyo fa inna dhahira al-aya anna lillahi yadaini sawa dhahiri eh? aya hii sisi tunaona kwamba Allah ana nini ana mikono miwili hakikataini tena mikono miwili ya uhakika sawa eh? ambayo mikono hiyo inaendana na utukufu wake Allah tabaraka wa taala na wala haifanani na mikono ya, mu, ya, ya, ya, ya, ya kiumbe chochote katika vile ambavyo alivyoviumba nani Allah tabaraka wa taala sasa akasafajibu ithbatu dhalika lahu kwa ni wajibu kuthibitisha hali hiyo kwa Allah kwa tumepata kaida eh fil wajibi نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير sawa kuacha dalili yake katika udhahiri wake bila kubadilisha fa in qala qa'il almuradu bihima alquwa msemaji akisema muradi wa mikono hiyo miwili ni nini ni nguvu kama alivyosema mafurafi wakifuata itikadi ya ki, ya kiashaira na itikadi ya kiitizal mu'tazila eh na wengineo mfano wao qulna lahu si tunasema hadha sarfu lilkalami an zahirihi hii au huku ni kuhamisha maneno kuyatoa kwenye dhahiri yake kwenye maana yake ya wazi Allah sikasema yadahu si ndio kama kuwa ingekuja kuwa si Allah anasema dhul quwwatil matin katika Qur'an simekuja kwa neno kuwa hasa wamesema yadahu kwa tunamwambia huyu mtu wewe umeacha kanuni hadha sarfun lil kalami an dhahiri huku ni kuhamisha maneno kutoka kwenye dhahiri yake kwenye uwazi wake فلا يجوز القول به حيفايم تكون جيما ينهاية لأنه قول على الله بلا علم سابق نكسيما منينو أنهم هسوا الله بلا علم الشيء حقا ليه الشيء حقا ليه ونكفي بهذا القدر